Аллаһ ризык бирүсе. Ул барлык мәхлуктарына ризык бирүсе һәм уларга яшәү өчен мохтаҗ булган бөтә нәмәләрне дә бирүсе. Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә: "Ва ма мин даббатин фил арди илля алаллаһи ризкуха." Йер йөзендә ризыгы Аллаһ кулында булмаган һич бер ян ияһе юк. Аллаһ субханаһу ва тааля ул үзе генә үзенең бөтен мәхлуктарын ризык менән туендыруы тураһында белгертә. Уның мәхлуктары көчле булһындармы, көчһез булһындармы, барыһының да ризыктары Аллаһ кулында. Ә күпме хайван, күпме кош, күпме бөҗәк бар дөнья йөзендә, барыһының да ризыктары лә ризыкландыра. Ул ишетүсе, белүсе. Аллаһ Тәгалә үзенең киң рәхмәтеннән кешенең ризыгын бер төрле генә итмәгән. Төрле төрле төстәге һәм тәмдәге һәр төрле хай нигъмәттәр һәм исемлектәр бар кылган. Ысынлап та бында уйланган кешеләр өчен асык аяттар бар. Ләкин күп кешеләр был нигъмәттәргә шөкер итү түгел, хатта был турала уйлап та бирмәйҙәр. سبحانه وتعالى أيتا وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون هم أول هذين أسن يري ذن دقتر لنملار ذي يرد أسن لبطا إفكا أغان كشلر أسن بندا آيات داربر هم شلاي أوق أيتا ألم تر أن وأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود Allah'tan nisik itip kuktan hau düşürgenin hin kurmenin mini.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 Һәм шул һыу сәбәбендә без төрлө нәмәләрҙе үҫтерҙек. Без шул һыуҙан үҫемлектәр үҫтерҙек. Уларҙан теҙелеп ултырған йөҙөм ағастары сығарабыҙ. Һәм зәйтүнде, һәм анарҙы, оҡшаш һәм оҡшаш түгелдәрен. Емеш биргән саҡта уларҙың емештәренә һәм уларҙың өлгөрөп бешеүенә ҡарағыҙ. Ысынлап та, бында иман килтергән кешеләр өсөн аяттар бар. Аллаһ субханаһу ва тааляның һанап бөткөһөҙ сикһеҙ йомартлығына миҫалдар Ҡөрьән Кәримдә бик күп. Әйткәндәй, уларҙың иҫкә алыныу маҡсаты кеше шөкөр итһен һәм тик шул нәмәләрҙе барлыҡҡа килтереп, һәр төрлө ниғмәттәр биреүсегә генә ғибәҙәт ҡылһындар өсөн. Һәм күктән бер тамсы һыу төшөрөү ҡөҙрәтенә эйә булмаған ялған илаһтарҙың батыллығын аңлатыу өсөн һәм кешеләр шул уйлап сығарылған ялған илаһтарҙы ҡалдырһындар өсөн иҫкә алына. Уҡып ишетеп үттең дә оноттоң түгел. Кеше уйланһын өсөн, аңлаһын өсөн, тик бер Аллаһты гына ысын, хакыйкый илаһ дип таныһындар өсөн әйтелә. Әгәр Аллаһ Тәгалә кешеләрҙе عما يشركون الله һеҙҙе барлыҡҡа килтерҙе. Шунан һеҙгә ризыҡ бирҙе. Шунан һеҙҙе үлтерә. Шунан һеҙҙе терелтә.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 Кешеләр үҙҙәренең нәҫелдәрен ҡалдырыр өсөн ир йәки ҡатынға, ә ҡартайғандан һуң үҙҙәрен тәрбиәләр өсөн балаларға мохтаждар. Ә Аллаһ Тәғәлә бер кемгә лә һәм бер нимәгә лә мохтаж түгел. Сөнки ул камил, үҙ үҙенә етерлек һәм бай. Уның бар булыуы бер нимәгә мохтаж түгел. Киреһенсә, бөтә нәмә уның булыуына, уның ярҙамына, ризығына, һидаятына мохтаждар. Ул һис кемгә мохтаж түгел. Ҡатыны ла юҡ, улдары ла юҡ, ҡыҙҙары ла юҡ. Һис бер ниндәйҙер ярҙамсылары ла юҡ. Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Бәдиғу السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم." Күктәрҙе һәм ерҙе бар ҡылыусы, Нисек инде уның балаһы булһын? Уның ҡатыны ла юҡ. Ул бит һәр нәмәне бар ҡылды, һәм ул һәр нәмә тураһында белә. Шулай уҡ Аллаһ әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул һуаллаһу ахад. Аллаһус-самад. Лам ялид ва лам юлад ва лам якул лаху куфуан ахад. Әйт, ул Аллаһ бер. Аллаһ мәңге үҙенә үҙе етерлек. Ул тыуҙырманы һәм тыуҙырылманы. Һәм бер кемдә уға тиңдәш булманы. Аллаһ бер, ягъни тик бер Аллаһ ҡына илаһи сифаттарға эйә. Аллаһ ас-самад, үҙенә үҙе етешкән, бер кемгә лә мохтаж булмаған мәңгелек зат. Ул бер кемде лә тыуҙырманы һәм бер кемдән дә тыуманы. Уның юғары, камил, илаһи сифаттарына тиңләшә алған бер кемдә булманы. Аллаһ бер кемгә лә мохтаж түгел. Туйыныр өсөн ашауға мохтаж түгел. Һауһанын ҡандырыр өсөн эсергә мохтаж түгел. Һулар өсөн һауаға мохтаж түгел. Сөнки ул мәхлүктәрҙән айырмалы рәүештә камил, һис нәмәгә мохтаж түгел. Аллаһы Тәғәлә әйтә: "Ва халақтул җинна вал инса илля лиябудун." ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Мин ендәрҙе һәм кешеләрҙе үҙемә ғибәҙәт ҡылһындар өсөн генә барлыҡҡа килтерҙем. Мин уларҙан һис бер ризыҡ теләмәйем һәм мине туйындырыуҙарын да теләмәйем. Ысынлап та, Аллаһ ризыҡ биреүсе, ҡеүәт эйәһе, көслө. Бөтөн мәхлүктәр Аллаһка мохтаждар. Бар булыуларында, ашау эсеүҙәрендә, һулар өсөн, кейенер өсөн, ауырымаҫ өсөн. Тик бер Аллаһ ҡына бер кемгә лә, бер нимәгә лә мохтаж түгел. Һәм ул әйтә: "Я әйюһән насу антумул фуқарау илаллаһи валлаһу хувал ганиюл хамид." Эй һеҙ кешеләр, Һеҙ Аллаһҡа мохтаждар, ә Аллаһ бай һәм данлыҡлы.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 Ул туҡландыра, ә уны туҡландырмайҙар. Миңә беренсе мосолман булырға әмер ителде. Һәм күп илаһтарға табыныусы булма. Тап шуның өсөн Аллаһ Субханаһу ва Тааля Гайса алейһиссалам һәм уның әсәһе Мәрйәмгә һәм башҡа уйлап табылған батыл илаһтарға табыныуҙың хаталығын һәм нигеҙһеҙлеген күрһәтә. Һәм ул әйтә: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون Мәрйәм улы Ғайса Рәсүл генә бит. Уға ҡәҙәр ҙә рәсүлдәр булып үтте. Ә уның әсәһе — тоғоро, ҡатын. Улар икеһе лә ризык ашай торғайны. Ҡара, беҙ уларға аяттарҙы нисек аңлатабыҙ. Шунан һуң ҡара, ни тиклем юлдан яҙҙырылған улар. Тимәк, улар башҡа кешеләр кеүек үк ашауға мохтаж, эсеүгә мохтаждар. Ашау-эсеүгә мохтаж булған ниндәй илаһ ул?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 Быға һеҙҙең бер ниндәй ҙә عليهم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا Hem ular Ar-Rahman udina bala aldı tip ettiler. Hem bik okşamağın iş kıldığı, kukter yemirelirge, hem yer yaralarga, hem dağlar batılıp toprak bulurga yakın buldular. Уларҙың Ар-Рахмандың улы бар тип әйтеүҙәренән. Ар-Рахмангә үҙенә ул тотоу килешмәй.